Ey. pa, bandeo. Locura. Vix. Siendo mujerón, ella tiene un caderón. Ella quiere chupete, yo le doy el biberón. Eso se trasluce con la luz de neón. Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón. Siendo mujerón, ella tiene un caderón. No se traduce con la luz de neón. Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón. Cuando ella lo rebota con todo, fuma parte y mi Yo y lo rento. mezclo coca y tinto. La nena se puso grande, toma el pico y mezclo. Ese ya en todas las clandes siempre la comento. El tuntún por si la mosqui, chipia y sin seguro Ella quiere duro, pero suba con coqui. La tengo en el DM, le llevo si tira Loki. Hey, esa yegua no corre sin yoki. Páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo ahí. Tírate un paso, tu un paso. La mano en la pared que te voy a dar cantazo. Lo turros en la pista apoyando un culazo. No la corra de rocho que vos un payaso. Turra cara de maldita, yo te invito una sequita. No, abriendo la rondita que ya se prende solita. La guacha la canea, tiene piquete y correa. Si vienes con los bandidos, le das hasta el piso y perrea. Al piso, piso. Perrea. all. Siendo mujerón, ella tiene un caderón. Ella quiere chupete, yo le doy el biberón. Eso se traduce con la luz de neón. Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón. Cuando a ella lo rebota con todo, fuma pato y historia, y lo rento. mezclo coca y tinto. La nena se puso grande, toma el pico y mezclo. Ese todas las clandes, siempre la comando. A ella lo rebota con todo, fuma pato y historia y lo rento. mezclo coca y tinto. La nena se puso grande, toma el pico y mezclo. Ese en todas las clandes siempre la comando. Momento, Hey. va, va, bandeo, locura.